de futbol. Uh, eh, 48 hores d'aquestes eleccions, a eh, manca de dos dies, tenim ja a l'altre costat del seu telefònic uh, el senyor Jaume Llaurador. Jaume, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, eh, manquen dos dies uh, per les eleccions. No sé si el que va passar ahir, que Jordi Casals va fer efectiva la seva renúncia, pot fer canviar de manera alguna eh, al final d'aquestes eleccions. Com, com ho veus, el senyor Llaurador? No, pues, no, no la con a Creo que, participo que, que és competent. Uh, vostè durant els darrers dies, durant els dies de campanya, ha fet eh, bastantes, eh, no, no diria promeses, sinó contractes, eh, com diu vostè, ja firmats, com és el de la pàgina web per tots els clubs, uh, també el de Gazprom, el contracte de 1 milió d'euros uh, durant 4 anys per la federació, i ahir anunciava també una línia de microcrèdits a través del Banc de Sabadell. Expliqui'ns això, doncs, eh, com està possible? Doncs, bueno, perquè, perquè té un equip de gent directiva molt important, perquè hi ha gent, eh, a la nostra junta directiva hi ha gent de molt de futbol, gent que estima futbol, però també tenim gent de la ciutat civil eh, que realment destaca les seves feies, les seves tasques, eh, tasques econòmiques, en tasques de, de les tecnologies, tasques de màrqueting, torni a, torni a signar un contracte amb aquesta amb, amb la Federació Catalana. Sí, sí. Per tant, això estem parlant de vies de finançament per a aquesta federació que últimament doncs, eh, està bastant tocada, no? Bueno, 3 milions i mig de, de, de, de, de, de deute. 3,5 milions d'euros. Mm -hmm. El fet que Jordi Casals eh, demani به سمره و وزن افیری بشه دو دوازده lo que está ahora, pues, obrador als clubs de Catalunya eh, doncs això, eh, dos dies d'aquestes eleccions a eh, la Federació Catalana de Futbol. Que portem, portem aquí aquests anys molt, molt prevalents a la Federació Catalana, molt prevalents. En pocs anys hem tingut un grapat de presidents. Eh, hi ha una inestabilitat absoluta un desig ja, senyor Llaurador, de cares a aquest eh, dia 26 de març. Que, que faci les... Eh, que, que sigui dignificat. que ja, ja hauria d'haver passat, no diguéssim, que hagi passat, que sigui dignificat ja. Doncs, senyor Llaurador, la veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'l agraïm enormement la deferència que ha tingut amb la nostra emissora i desitjar-li de veritat eh, moltíssima sort. Ha sigut acceptat una emissora amb una zona que tan cert de futbol i tanta, tanta de futbol eh, tingueu la, la, la poder atenció que teniu aquest, aquest, d'aquests equips mm. i per tal de futbol català. Gràcies a vosaltres. Doncs molt bona tarda. Merci. Gràcies. Adéu.